บุ๊กทูหกสิบสองเอ็นัมปูลูดัวการตั้งคำถามหนึ่งเ mengajukan p e ตัญญาอันสัตุเรียน belajar นักเรียนเรียนมากไหม Apakah para pelajar banyak belajar? ไม่พวกเขาเรียนน้อย Tidak, mereka tidak banyak belajar. ถาม bertanya คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Apakah Anda sering bertanya pada guru ไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อย tidak saya tidak sering bertanya pada guru ตอบกลับ menjawab ช่วยตอบกลับด้วยครับ silahkan Anda menjawab ผมตอบกลับ Saya menjawab ทำงาน bekerja เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม Apakah dia sedang bekerja? ใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ Ya, Dia sedang bekerja. มา datang คุณจะมาไหม apakah anda akan datang ครับ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ ya kami akan datang อยู่ tinggal คุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ Anda tinggal di Berlin ครับ ผมอยู่ในเบอร์ลิน Ya saya tinggal di Berlin